บุ๊กทูเก้าสิบสอง อนุประโยครองลงมาที่สอง oração subordinada com que dois ดิฉัน โมโหที่คุณนอนกลน irrita-me quando você ronca ดิฉัน โมโหที่คุณดื่มเบียร์มาก irrita-me quando você bebe tanta cerveja ดิฉัน โมโหที่คุณมาช้า irrita-me quando você chega tão tarde ดิฉันคิดว่าเขาต้องการหมอ eu acho que ele precisa de um médico ดิฉันคิดว่าเขาไม่สบาย Eu acho que ele está doente. ดิฉันคิดว่าตอนนี้เขาหลับอยู่ Eu acho que ele agora está dormindo. เราหวังว่าเขาจะแต่งงานกับลูกสาวของเรา Nós esperamos que ele se casa com a nossa filha. เราหวังว่าเขามีเงินมาก Nós esperamos que ele tenha muito dinheiro. เราหวังว่าเขาเป็นเศรษฐีเงินล้าน Nós esperamos que ele seja milionário. ดิฉันได้ข่าวว่าภรรยาของคุณประสบอุบัติเหตุ eu ouvi que a sua mulher teve um acidente ดิฉันได้ข่าวว่า เธอนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล eu ouvi que ela está no hospital ดิฉันได้ข่าวว่า รถของคุณพังทั้งคัน eu ouvi que o seu carro está todo destruído ดิฉันดีใจที่คุณมา Alegro-me que tenha vindo ดิฉันดีใจที่คุณสนใจ Alegro-me que tenha interesse ดิฉันดีใจที่คุณจะซื้อบ้าน Alegro-me que queira comprar a casa ดิฉันเกรงว่ารถประจำทางคันสุดท้ายไปแล้ว eu receio que o último ônibus já tenha ido embora ดิฉันเกรงว่าเราจะต้องไปโดยรถแท็กซี่ eu receio que teremos que pegar um táxi ดิฉันเกรงว่า ดิฉันไม่มีเงินแล้ว eu receio não ter nenhum dinheiro comigo